Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. May 2, 1999 Binatifikahan ng kanyang kabanalan Juan Pablo Ikalawa si Padre Pio, isang Capuchin stigmatist, isinagawa ang beatifikasyon sa isang seremonya sa St. Peter's Square. Sa makabilang buhay, si Padre Pio noong September 23, 1968, at matapos lamang ang limang taon, isinagawa ang kanyang beatifikasyon. Samantala, 34 na taon matapos ang kanyang pagkamatay, June 16, 2002, isinagawa naman ang kanonisasyon ni Padre Pio bilang isang ganap na santo. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.